Ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր պատմելու ենք մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր կապիտան Սերգեյ Ռոմայի Մուրադյանի անցած ուղու մասին։ Սերգեյ Մուրադյանը ծնվել է 1991 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Տավուշի մարզի Պտղավան գյուղում։ Հիմնական բնակություն հաստատելու համար ընտանիքով տեղափոխվել են Ստեփանակերտ։ 2008 թվականին Սերգեյն ավարտել է Ավետիք Իսահակյանի անվան 10-րդ միջնակարգ դպրոցը։ Նույն տարում ընդունվել է Գրիգոր Նարեկացի համալսարան։ 2009-2011 թվականներին զինվորական ծառայության է անցել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի շարքերում։ Ծառայության ընթացքում եղել է շարքային, այնուհետև սակրավորների խմբում ավակ սերժանտ, Զինվորական ծառայության ընթացքում արժանացել է բազմաթիվ խրախուսանքների եւ պատվոգրերի, ինչպես նաեւ հրամանատարության կողմից ծնողներին ուղղված շնորհակալական նամակի։ Սերգեյը ամուսնացած էր, ունի երկու որդի՝ Գուրգենը եւ Գարեգինը։ Կինը Աննան ամուսնու մասին մեծ հպարտությամբ է խոսում։ Մեր ընտանիքը ունեցավ 5 տարվա կյանք, 5 ճիշտ ասած կարճ, այդ 5 տարիների ընթացքում մենք ունեցանք երկու զավակ։ Ինքը որպես ամուսին շատ հոգատար էր, շատ ջերմ, խիստ որոշ առումներով Իսկ որպես հայր ինքս զինվորական կերպարից դուրս էր գալիս երեխաների հետ երեխայավարի, խաղում էր, շատ էր սիրում ինքը երեխաներին ծանոթացնել իր գործին անընդհատ մեծ տղայից տանում էր իր հետ զորամաս ծանոթացնում թե զենքի, թե իր տեխնիկայի, անձնակազմի զինվորների հետ։ Ճիշտն ասած, կարևորավոր այդ հուշերը գոնե մեծ տղաս ունի, որովհետև փոքրը շատ էր փոքր ու այդքան հիշողություններ չունի իր հետ կապված։ Ցավալի փաստա, բայց մեծից լսում է ու ինքը իրան պատկերացնում է այդ մեծի դերում ընդհանրդ ինքը այդ արդեն հիշողությունների մեջ համ։ Նգարեգինը 1 տարեկան, 4 ամսական էր, Գուրգենը 4 տարեկան, 5 ամսական էր։ Գարեգինի հիշողությունները շատ քիչ են։ Ամենակարևորը, որ ինքը որ փոքր էր, հիշում է papayi սիրած երգը։ Մինչև այսօր ինքը այդ հիշողությունը ունի։ Այդ երգը, որտեղ որ ինքը լսում է, ինքը ասում է papayi սիրած երգն է, որտեղ իրանք երեքով միասին են այդ երգը լսում։ Երկու եղբայրների երգը ոչ ավել, ոչ պակասն։ Իսկ Գուրգենը ավելի շատ հիշողությունները կապված են Զորամասի հետ, որովհետև ինքը հիշում է այդ պահերը, ոնց էր papayi հետ ֆորման հագնում ու գնում զրոմաս, նկարներ ունի, ու զինվորների հետ շփում է խաղը 2015 թվականին Սերգեյ Մուրադյանը որպես պայմանագրային ծառայության է անցել Պաշտպանության բանակի շարքեր։ Ծառայության ընթացքում մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել դիպուկահարի մասնագիտության նկատմամբ եւ շուտով դարձել դիպուկահարների ջոկի հրամանատար։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ մասնակցել է Արցախի հյուսիսում ծավալված մարտական գործողություններին եւ պատվով կատարել բոլոր մարտական առաջադրանքները։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանագրով ապարգևատրվել է Ծովակալ Իսակով մեդալով։ Քարորյա պատերազմից հետո Զորամասի առաջարկությամբ Մուրադյանը 2017 թվականին մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի սպայական կadrերի որակավորման բարձրացման կենտրոնի դասընթացների մոտոհրաձգային դասակի հրամանատարի որակավորմամբ 2017 թվականին վերադառնում է Զորամաս լեյտենանտի կոչումով։ Սիգուրական կյանքը իր համար էր նախատեսված։ Ես ինքը առավել եւս ես չէի պատկերացնում իրան այլ գործում։ Այդ ողջավորվածությունը, այդ հպարտությունը ինքը իրանով հպարտանում է, որ ինքը շարունակում է իր papai գործը, այդ զինվորական գործը, այդ զինվորների հետ աշխատելը։ Անթաց հիշում եմ, որ ուշ էր գալիս տուն, ասում եմ, «Խես ուշ գալիս», ասում եմ, վագործերս, դասացուցակներս, բա երեխեքին պիտի պատրաստեմ, զորավարժության են գնում կամ դասերի եւ այլն, ինքը շուտ չէ շտապում տուն զուտ գործի առումով, որ իր աշխատանքը թերի չլինի, միշտ պատրաստ լինի։ Սիրում էր ինքը այդ իրա գործը, այդ պատասխանատվության զգացումը շատ մեծ էր իր մոտ։ Զինվորներին երեխաներ էր անվանում։ Հա, Ես պատերազմի ժամանակ ճիշտ ասած հիմա եմ ամաչում այդ նախադասությանս համար, որ ես իրան ասացի, որ երեխաները ստեղ են, ուշկոմիկը ստեղ պահի երեխաների վրա, ես ուզում եմ որ ինքը ողջ վերադառնան ինքը ասեց ստեղ են իմ երեխաները դու տեղ ես երեխեքի մոտ բայց իմ երեխաները ստեղ են ես պիտի իրանց հոգսը տանեմ իրանց ծնողները գիտեն որ իրանց սպան կա կողքերները մի տեսակ մեծ կայլի կողքերները։ Ինքը իր զինվորներին իր երեխաներն էր անվանում։ Մարտական ընկերների խոսքով զբաղեցրած պաշտոնում պարտականությունները կատարել է գերազանց։ Մշտապես աշխատել է իր եւ ենթակա անձնակազմի մասնագիտական ու բարոյահոգեբանական մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ուշադրության կենտրոնում է պահել ենթակա անձնակազմի կարգապահության, մարտական եւ հասարակական պետական պատրաստության հարցերը հրամանատարության կողմից աչքի ընկել որպես բարեխիղճ զինծառայող։ Պարգևատրվել է ամբասիր ծառայության համար առաջին աստիճանի մեդալով։ 2018-2020 թվականներին զբաղեցրել է մոտոհորաձգային գումարտակի մոտոհորաձգային վաշտի հրամանատարի պաշտոնը։ Սերգեյ Մուրադյանն անմիջապես մասնակցություն է ունեցել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի կողմից սանձազերծված պատերազմին։ Հայրը Ռոմա Մուրադյանը հիշում է, թե ինչպես այդ օրերին Սերգեյն անձնվիրաբար նետվեց մարտի դաշտ։ Ժամանակ առ ժամանակ հայր ու որդի հերախոսազրույց էին ունենում։ Օրվա ընթացքում 3-ից 5 անգամ մենք կապնվում ենք իրար հետ խոսում, պատահում էր, որ կամ ես անհասանելի եմ, կամ ինքները անհասանելի են, բայց արխային եմ իրար վստահ միլավ գրագետ սպայանը։ Խոսալու ընթացքում զգացում էր իր դուխը մարտական էր։ Մեկ-մեկ շլուղելով անում։ Երաջ վիճակի մասին ինչ խոսում ենք, սաղ կոդավորած ենք խոսում, կողքից կաղնած, մարդիկ գլխի չեն ընգլում ինչ ենք խոսում, հետո վարձում են, հետ ինչ խոսացիք։ Մենք իրա լավ հասկանալիս ենք լը կեզ բարից, մեր առավը ձանգատամ, վերջը ասմա, ացեց, Պավարոտնիկը միացրած Աբգոնում անում, համոն լավ է սա ինչ այլ է։ Համաբա նոր հրամանատարություն նախաբարարել, որ հերթական կոչմս կապիտանը տվել են։ Ասեմ շնորհավորում եմ բացալամին ցսնելիդ մի երկու պավարոտներ կա։ Պետք է ասնաս, որ հասնաս։ Ծաղում էր ասում, բան չմնացել, հասնելու եմ։ Ուրախացել էր, որ հերթական կոչմը ստացել էր։ Պատերազմի ժամանակ ցուցաբերած խիզախության համար Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից ավակ լեյտենանտ Մուրադյանին շնորվում է կապիտանի կոչում, որն էլ ավելի է բարձրացնում երիտասարդ հրամանատարի մարտական ոգին եւ բարձր պատասխանատվության զգացումը։ Կնոջ Աննայի խոսքով պատերազմի առաջին իսկ օրվանից երբեք չի բողոքել։ Ճիշտն ասած ինքը նույնիսկ մեզ չասեց դուրս եկեք Ստեփանակերտից, ինքը չիմացավ որ ես դուրս եմ եկել երեխաների հետ, հետո արդեն երևի մի օր անց ինքը իմացավ, որ ես դուրս եմ եկել երեխաների հետ, Ստեփանակերտում չեմ ու ինքը շատ վատ դառնուց, որտեղ մտածում է, որ քարորիայի նման շատ կարճ կլինի ու ամեն ինչ կկանգնի։ կա հետո որ ասենց երկարեցիս անդադ հիշում եմ ինչեր հիմա հերախոսիս մեջ կա ինքը ինձ օրը մի քանի անգամ զանգում էր զուտ եղանակը իմանալու համար այդ իրանց տեղանքը որտեղ որ կար որ եղանակը իմանա ինչ եղանակա սպասվում անձրևա թե չէ ու ինչ պիտի անեն եթե անձրևա ռազմական գործողությունների մասին բան չէր ասում միայն մի գիշեր շատ հուզված հոկտեմբերի սկիզբներ ես իրեն կյանքում տես չեմ տեսել, որտեղ մենք երկար տարիներ էինք ծանոթ։ Ինքը զանգեց ու լացում էր։ Փոքր երեխայի պես լացում էր, ասում գիտես ինչ ընկերներ եմ կորցրել այսօր, ինչ պայմաններում։ Ես չմտածեցի, որ այդ հաղորդագրություն կգրեմ, կգնա իսյան, գրեցի, որ հանգստացի, հավաքի քեզ, քեզ քո զինվորներն են սպասում եւ այլն։ Ես իրան փորձում էի հանգստացնել, ինքը տեղ կոտրվեց ինչ որ չափով այդ ընկերներ կորցնելով։ ընդհատին ասում գիտես ինչ լավ տղեկ են, գիտես ինչ լավ ընկերներ եմ կործել։ Իրանք հաղթանակի հետևից են գնում։ Առաջ էին մղվում հաղթանակի համար ոչ թե նահանջի, պարտության, երևի իրանց մտքով չէր անցնի, որ կարողա մի օր նոյեմբերին մի փաստաթուղթ ստորագրվեր։ Մինչև նոյեմբերի 1-ը, մինչև իր մահվան լուրը առնելը մենք կապի մեջ էինք, չէ՞ գիտեմ երևի ի վերուստ էր տրված, որ անընդհատ այդ կապը կար, այդ 1 րոպեանց 30 վայրկյանոց զանգը կար։ Մի քանի ժամվա ընթացքում պայմանավորվել էինք 3 ժամվա ընթացքում գոնե մի անգամ զանգել։ Նույնիսկ իր այդ անվանից մի ժամ առաջ ենք խոսել։ Առանց պատկերացնելու, որ մի ժամ հետո կարող արդեն սյուրել չլինի ինքը այդ զանգը ընտենց սպասողական չարաբաստիկ որ եկա արդեն զինվորներն էին իր մասին պատմում։ Ես որպես կին չէի խառնում իր զինվորական կյանքին, հետո արդեն իր զինվորները պատերազմից հետո արդեն շատ են հավաքվել այդ առիթներին, իր ծննդյան օրը, մահվան օրը, տոնորերին, նրանք միշտ այցելում են Եռաբլ, որ կապը կա իրանց հետ ու իրանք են միշտ պատմություններ պատմում։ Չգիտեմ, ես իրանց խնդրեցի, ասեցի երեխաներ, որ մեծանան, դուք իրանց կպատմեք իր մասին, ձեր հիշողությունները, որովհետև իրանք գրեթե հիշողություն չունեն papai մասին, այդ ծառայության մասին առհասարակ։ Սերգեյ Մուրադյանի եւ մյուս հերոս տղաների նպատակը մեկն էր՝ վերջնական հաղթանակ ճշնամու նկատմամբ եւ խաղաղության հաստատում հետագա սերունդներին թողնելով խաղաղ, ազատ եւ անկախ հայրենիք։ Ցավոք 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին կիսատ մնացին Սերգեյի լուսավոր երազանքները։ Նոյեմբերի 1-ին ոնց որ միշտ առավոտը իրար հետ կապել ենք, սովորական ամեն օրվա նման խոսացել, իրավիճակից եմ հարցրել, դերիշ կա համա ամեն օրվա, ասինքս ամեն օրվան մարտական դաշտալի ամեն օրվա, բայց դուխը մի քիչ ընկճված էր, ասմսեգով բան չպատահալ, համա չէ ացեց, դի բան չպատահալ, վեջիշ վեր հանդիպենք կպալմենք, դե դիել ոչ հանդիպել ենք, ոչ չկարացել այս բան պատմել։ Բարեկամներից զանգեցին, ասեն Սերգեյի հետ եթե խոսացել, առավոտ խոսացել են, ես աբեդի ժամին ենք խոսալու։ Ամա բա զանգի դեռ լավ բան չենք լսել, սամալոտա գործալու։ Զանգում եմ անհասանելի է։ Շատ եմ զանգը, չերես մեր տղոր անցել եմ խաբարարել, որ իմացան են հետս կապնի։ Ես չէի կանգ կապնի Դա մի անծանոթ տղայա զանգ տվել, դա Սերգե վիրավորված է։ Հարցրել եմ, ոնց, ինչ, ամա տեղեկություն չունեմ, չի ուզել ասի, բայց կճուշտեմ կզանգեմ։ Դե միջև իրան ճուշտել է, ես ճուշտումներ անում եմ անում, որ ինքնաթիրա գործարան դա։ Հետո այդ տղան զանգա տամ, ավելի ճիշտ ես եմ զանգ տամ, ասում եմ, որ գոսպիտալնա։ Ամա տեղակ չեմ, բայց եսա ճշտում եմ։ Այդ տղանը մա գրեժեր։ Դրանց հետո էլ իրար հետ կապ չի եղել։ Մոբով գնացած տղա էլ։ Այդ խոսալու ընթացքում ասում է բացաներ վիրավորա։ Ասում եմ հասկացան ինձ, ասա տեսնամ, որ գոսպիտալ է։ Դաս ցեսակ զանգը, մի 5 րոպեից 10 րոպե զանգում է, որ խաբարը ինձ ասում։ Նա ճշտում եմ ինքնաթիրից հարձակված հրթիրի հարվածից վեց հոգով զոհվել եմ ինքը իրան տեղակալը 4 հոգել զինվոր մեկ մոբով գնացածն է 10 հոգել վիրավորվել որից մեկը ծանր է եղել ընդհատվեց խիզախ հրամանատարի երիտասարդ կյանքը հետևում թողնելով հայրենիքի անորոշ հարցը չավարտված պատերազմը եւ իրեն միշտ սпасող ընտանիքը Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով կապիտան Սերգեյ Ռոմայի Մուրադյանը հետմահու ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն եւ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարը մոտեցավ ավարտին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Շովսեփյան։ Հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում